aner peros aner peros eo thei pan to epithemenon eis tas autou heiras sdoion e faptomenos legein hopoion ti esti kai de pote lucidiu autho epidocentos se la fesas kai anfigno on epen uk oida poteron luku estin e alo e to iuto tinos sdoiu genema. Tuto mento is epistamai, hoti uc epite tuto to sdoion probaton poimne sunienai. Huto ton poneron he diathesis, polacis cae apotu somatos catafainetai.